wallayli o wondiri jemma on ida yahshaha si tawi kañum jemma on o suddi leydi ndin oɗo ha kadi fayin ko sifa no woɗa noon no wawi yettitade leydi ndin si woni jemma kañum jemma on o sudday leydi ndin niɓɓita ma a a tawa ko fanda kadi ha on fayin so yettitimo e nanguen ko tawata jemma on so ari hande kadi o sudday ndaygu nange ngen tawa hande kadi nge yiotako ɗum kan no wawi wonde wallaili o wondiri iza on ida so suddi leydi ndin ma so suddi jalbedi nangue nguen